вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец днямі давялося прачытаць у газеце пра вынікі статыстычнага апытання ў беларусі і рассіі Паводле гэтых звестак абсалютная большасць беларусаў за саюз з рассеяй. І галоўная прычына такога імкнення боязь НАТО. Можна ставіць пад сумнеў падобныя апытанні грамадскай думкі. Аднак жа пра натаўскія бамбёжкі сёння і сапраўды зусім сур'ёзна разважаюць паспалітыя беларускія людзі, што ў горадзе, што ў вёсцы. Адпаведна, боязь захаду змушае іх тулиться до Великой России, шукать обороны в советских традициях, доверяться развагам керовництва РБ про потребу разом с Москвой и Пекином супротивлять США и ихним европейским союзникам. Боязь НАТО абсолютно адекватная, до речи, боязи России, якая штурхая у НАТО поляков, чехов и наших балтийских суседей. Дык што ж гэта за страх такі, адкуль ён бярэцца і на чым трымаецца. Адказаць на гэтыя пытанні мы і паспрабуем у сённяшняй вострай браме. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Найпершы і найбольш просты адказ дзяржаўная прапаганда, або, як цяпер кажуць, замбіраванне насельніцтвам хоць нельга сцвярджаць, што сёння яна такая ж актыўная і карыстаецца такім самым даверам, як у часы ССР. Тым не менш. Дастаткова прааналізаваць тыя антыпольскія настроі, якія традыцыйна для БССР, а яшчэ раней для северо-западнага края, сёння прадукуюцца і распальваюцца рэжымам першага прэзідэнта краіны. Тэму працягвае Сергій Харыўскі. Антыпольскасць як частка антызаходняй рыторыкі ў роце цяперашняга беларускага рэжыму, толькі працяг рэанімацыі бальшавіцкай спадчыны. Усё пачалося з воклічу Тухачеўска у Менску ў 1919. Байцы на сваіх штыках мы нясем народам Еўропы, свабоды і мір на варшаву на Берлін. Сацыяліст Пілсуцкі гэтыя ініцыятывы не ўхваліў. Бальшавіцкія войскі былі разбітыя наступила эпоха усебаковой ненависти до польшчызны. Варагаванне с палякамі стала неад'емнай часткай беларускай савецкай культуры. Нават Янка Купала в сваім вершы летапісная да дзесяцігоддзя БССР пісаў: «А паляку не спіцца, з боем прэцца як з мора, яму панскую Польшчу дай ад мора да мора. Антыпольскасць памножана на клясавы мік пра палякаў, якія нібыта спрэс паны, стала адным са стрыжняў беларускай самаідэнтыфікацыі па абодва бакі савецка-польскай мяжы. У гэтым былі салідарныя ўсе беларускія сілы незалежна ад палітычнай афарбоўкі. Здзеклівае ўжыванне польскіх словаў у літаратуры стала нормаю. Напрыклад, у макаранічным вершы Якуба Коласа «Панам» Эх, панове, ніц не бэндзе, сапсуе пан справу шэндзе, бо занадта пан гаронцы, і не ў польскіх інтарэсах здзек такі чыніць на крэсах, нечуваны здзек над сонцам. Верш сканчаецца гэтак. Вы не здольны жыць у згодзе, мундры поляк, ды па шкодзе. Наканец 30-х прыпадае разгул расійска-савецкага шавінізму кінематографі дастаткова згадаць кінастужкі Александр Неўскі альбо Мінін і Пажарскі. Немцы, татары, шведы адназначна выглядаюць паўдуркамі, але найбольш дастаецца ўсё ж палякам. Яны і пярэвератні, і лісліўцы, і фанфарон, чаго варты карикатурны вобраз князя Сапегі, вядома ж паляк, які на працягу фільма шматкрозь пераапранаецца то ў строй польскі, то ў шведскі. Беларускі кінематограф імкнуўся не адстаць, першы ж нацыянальны фільм юрыя тарыча лясная быль зняты паводле аповесці мехася чарота свінапас быў таксама прысвечаны змаганню з палякамі у беларускім мастацтве тэмы савецкай польскай вайны ды антыпольскай партызанкі былі эквівалентам тэмаў грамадзянскай вайны у мастацтве расійскім а таму сібакова ухваляліся напрыклад у Один только сюжет уступления Червоной армии у Менск в 1920 годе скористали живописцы Зайцев, Гусев, Тиханович, Маназон, графики Гембицкий, Волков, Минин. Хапало и гэтких сюжетов, как разброение Белопольского отраду альбо Арджоникидзе в засаде под Борисовым. Газета «Звезда» у рецензии на всебелорусскую мастацкую выставу 1938 года писала – барацьба з палякамі ёсць жыватрапечачай тэмаю ў беларускім мастацтве. Проста гэтак і пісалі. Барацьба нават не з панамі, а з палякамі наогул. Тым часам і ў заходняй Беларусі, найперш у левым друку, карыкатураванне палякаў было звычайнаю справаю. Мастакі Горыт, Маразовіч, Сідаровіч распрацавалі ўстойлівую іканаграфію палякаў у жупанчыках, канфедэратках, з бізуном ды шабелькай антыпольскасць была падрыхтоўкаю да 39 -го году. Але чыя праўда ўрэшце перамагла. Калі сёння з вуснаў беларускае рэжыму да ягоных маскоўскіх памагатых чуваць пра тое, што палякі гарадзеншчыны рыхтуюцца да тэрарызму, што паўсюль гойсуюць польскія шпіёны, што касцёл займаецца прапагандаю, як не згадаць, чым скончыўся 39 год. І для палякаў, і для беларусаў. Сергій Харыўскі распавёў пра антыпольскую прапаганду ў БССР. Да гэта варта дадаць, што традыцыі такой прапаганды бяруць пачатак не ў Беларусі, а ў сярэднявечнай Масковіі, якая цягам усёй гісторыі ваявала з Польшчай. Беларусь жа наадварот, найчасцей шукала паратунку ад Масквы ў саюзах з варшавай пра што сведчаць крэўская і люблінская уніі аб'яднанне ў адзіную дзяржаву рэч паспалітую тагачасная беларусь у складзе вялікае княства літоўска была калі змясціць часы цалкам рэальным прэтэндэнтам на ўступленне ў нато і еўрапейскія структуры сёння ўсё наадварот і самы час паставіць пытанне калі сітуацыя радыкальна змянілася на супрацьлеглую Мабыць, у мінулым стагоддзі, калі радыкальна змянілася кіраўніцтва краіны. Замест сваёй спаланізаванай шляхты вялікія і малыя беларускія лёсы сталі вырашаць прывезеныя з рассеі чыноўнікі. Пры ўсёй павазе да хведара дастаеўскага яны цалкам падзялялі ягоную нянавісць да палячышак. І гэтая сітуацыя захоўваецца па сённяшні дзень палячышак, праўда, сталі называць па-іншаму, але не менш грэбліва пшэкамі. І гэта заўважце пры некалькіх мільёнах беларускіх візітаў у суседнюю краіну штогадова. За два стагоддзі ў свядомасці народа глыбока ўкаренены комплекс дзяржаўнай непаўнавартасці беларусі. Беларусь гэта як бы не да краіна, не да дзяржава, адсюль несур'ёзныя адносіны да беларускай мовы да беларускай гісторыі. Беларуская дзяржава ўспрымаецца як штучная на самым паспалітым народным узроўні. Гэта чыста прапагандысцкі плён, які не мае ніякага дачынення да менталітэту або нацыянальнага лёсу. Прычым гэты плён дасягнуў такога ўзроўню, што новыя і новыя пакаленні начальства ўсіх рангаў, дэманструюць паблажлівае стаўленне да беларускай дзяржаўнасці ўжо амаль несвядома міжволі. Севярын Квяткоўскі параўнаў комплекс дзяржаўнай непаўнавартасці беларусаў з комплексам маці-адзіночкі. Чаму беларусы не імкнуцца да саюзу з захадам, моцным і заможным? Тэза аб двухсотгадовым служэнні ў расійскім войску і славянскім братэрстве прабуксоўвае, бо ёсць прыклад Україніны. Я ведаю дзвюх кабет, якія з розных прычынаў у маладым веку засталіся без мужоў з малымі дзецьмі на руках. Гэтая акалічнасць зблізіла іх. Доўгі час кабеты жылі разам, дапамагаючы адна адной. Але ўрэшце іхні саюз распаўся. Ніна дала аб'яву ў інтэрнэце і праз пэўны час выйшла замуж за грамадзяніна натаўскай на цяперашні час краіны. Яна піша лісты і часам тэлефануе. Яна кажа, што нарэшце пачала жыць, то бок не мае бытавых клопатаў. Женя засталася ў Беларусь, але таксама паўторна выйшла замуж. Зуцікача з адной расійскай гарачай кропкі. Новая сям'я з'ехала з Менску невялікую вёску, што ў гарадоцкім раёне. Яны амаль не зарабляюць грошы, затое заўсёды сыты і рэдка хварэюць. Муж часам ідзе ў запой і на пэўны тэрмін жыццё маёй знаёмай робіцца невыносным. Але ўрэшце ўсё нармалізуецца. Жэня таксама шчаслівая ў сваім сямейным жыцці. Памыляюцца тыя, хто лічыць, што беларуская ностальгія па моцнай руцэ роднасная суму раба па кнуце. Гэта жаночая туга па мужчынскім плячы. Калі 60% нашых грамадзянаў галасуюць за саюз рассеі, дык толькі таму, што не адчуваюць шансу схавацца ў больш прывабнай і моцнай краіне. Што да выбару між усходам і захадам, я прыгадваю трэцяга персанажа гісторыі пра незамужніх кабетаў. Гэтаму сябра, якога кабеты ніколі не забудуць, якога ўсё жыццё будуць узгадваць пяшчотаю. Сябра так і не змог зрабіць выбар між імі дзвюна. Ён застаўся ў Менску і зараз заканчвае пісаць кнігу. Сябра верыць, што дзеці ягоных каханак прачытаюць кнігу з цікавасці па-беларуску. Северын Квяткоўскі распавёў пра комплекс дзяржаўнай непаўнавартасці беларусаў, які так падобны да комплексу сямейнай непаўнавартасці мацярок адзіночак. Тых самых, на чыіх пачуццях бясконца зарабляе грошы расійская поп-музыка. Цікава заўважыць, што ў Беларусі песні страданні пакінутых жанчын не пішуцца і з эстрады не гучаць у такім прынамсі маштабе, як у рассіі і гэта хутчэй лучыць нас з заходнім светам, чым з усходнім. Аднак тое, вядома, не значыць, што ў нас ці на захадзе пакінутых адзіночак няма. Паспрабуйце ўявіць сабе тую нінку, якая жыве без мужа. Такая жанчына, зрабіўшы свой выбар на Івану з самымі сур'ёзнымі намерамі, ужо ніколі не падпусціць да сябе юзіка, бо мысліць прагматычна наадварот яна будзе ўсяляк адганяць таго юзіка або баяцца яго хай сабе і зусім беспадстаўна а цяпер уявім што гэтая кабета беларусь тады робіцца зразумелым народнае пачуццё непрыязі да нато абы немцы зноў не тапталі нашу зямлю і наадварот любасці да рассеі да івана якому народ гатовы дараваць і сталінскія рэпрэсіі і калектывізацыю і і сённяшняе сваё беднаватае жыццё. Народ цяпер імкнецца апускаць гэтыя тэмы ў гаворках. Гэта значыць, што выбар нашай закамплексаваны на сям'і Нінкі і на дзяржаўнай непаўнавартасці Беларусі зроблены і раздвойвацца яна не будзе. Праўда, і гэты выбар не ад ментальнасці або якогось славянска-праваслаўнага кроўнага ці генетычнага адзінства, пра што так шмат кажуць сучасныя кіраўнікі. Рэч у тым, што пры іншых абставінах наша нінка можа змяніць свой выбар. Напрыклад, Іван адвернецца ад яе або знікне куды-небудзь ці памрэ, не дай бог. І тады ўжо з усёй рашучасцю яна павернецца да юзіка і адвернецца ад Івана, што і пацвярджае сярэднявечная гісторыя Беларусі. Бо тут наўрад ці можа ісці гутарка пра каханне, пра глубокія пачуцці. Важней для німкі тое, што ейны малы Андрейка падрастае без бацькі. Падобным чынам выглядае і фрейдызм палітыкаў. Лукашенко психалагічна больш падобны да жанчыны, як між іншым і кебіч і дзімянцій, нават чыгір. А жанчыны тым часам выяўляюць мужчынскія рысы стойкасці і прыроднага розуму адказнасці. Хоць бы і Лукашэнкава радзівонаўна або Юлія Чгір. Але гэта ўжо іншая тэма. Тут жа прынамсі зразумела, чаму Беларусь сёння выбірае Івана. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец яшчэ адзін погляд на антызаходнія настроі праз культуру быту на прапануе зміцер бартосік. Але замест пашыранага стэрэатыпу пра заходнюю культурнасць ён азадачаны іншым. Чаму на захадзе ён не пачуваецца утульна. Чым часцей я пераязджаю нашу паўночна-заходнюю мяжу, тым болей пераконваюся, што захад гэта паняцце не геаграфічнае. Беларускі горад вільня змяняе сваё аблічча штодня. Яшчэ учора абшарпаная каменічка набывае раптам выгляд цалкам рэспектабельнага асабнічка. Некалі звычайны гастраном з марожаным мясам ператварыўся ў чысцюткі супермаркет, заліты святлом і поўны прыгожых тавараў. Вокны старых дамоў патроху апранаюцца ў белыя рамы шклопакетаў. Але вось загадка. Чым чысцей і прыгажэй становіцца знаёмы горад, тим більший особисто я відчуваю дискомфорт. Чому? Мені згадується Максим Грецький. Проїжджали ми пустое містечко, на культуру завідость поглядеть. І жаль бере за серце, що Білорусь у проунанні дикая-дикая. Письменник писав гэта ў аповесці на імперыялістычнай вайне пра Прусію, дзе яму давялося воевать. Тады яшчэ нашыя людзі не ведалі слова сацыялізм. Яшчэ далёка было да продразвёрстак і калгасаў, яшчэ не прыдумалі тэрмін жалезная заслона, хоць яна існавала ўжо тады, падзяляючы адзін кантынент на дзве абсалютна непадобныя часткі, у адной стрэхі пад даховкаю, у другой пад саломаю. Там чыстыя хаткі, тут хлявы. У іх культура у нас адказ дае бацька галоўного героя. Мы так, як ты і свінні, увесь век у балоце жыць будзем. Мы, сынок, не паны і не жыды, каб кожнаму пад нос талерачку падстаўляць. Мы з аднае міскі дастанем, абы даваў Бог што даставаць. Падобна, што гэтая рэпліка знатаваная з жывога голасу, бо ў Беларусі яе часта можна пачуць і сёння. Тое, пра што распавёў зміцер Бартосік, называецца звычайна простым словам хамства. Адсутнасць элементарных жаданняў жыць чыста, ладна і умела. Мы, маўляў, з аднае міскі. Гэткая пралетарызацыя свядомасці таксама бярэ пачатак у 19 стагоддзі, калі быў пераламаны хрыбет заходніцкім беларускім памкненнем, и на смену пришли российские помещик, чиновник и псаломщик со своими уявлениями про життю. Зауважил, что это были далеко не лепшие люди России, а люди неприкаянные, перекати поля, которые многими тысячами рынулись до нас на дармовизну. Бытовая неуладкованность у пары с пролетарским аскетизмом – сталі эталёнам, які пасля быў узняты на шчыт бальшавікамі. Што з гэтага атрымалася, цяпер усім добра вядома. І тым не менш, за ўсе савецкія гады наведнікі з рассіі адзначалі культурнасць беларусаў, гэтак сама як беларусы адзначалі культурнасць прыбалтаў. Унутры самой Беларусі ўсходнікі ў побыце выглядалі менш культурнымі за заходнікаў. Агулам сітуацыя змянілася толькі ў апошнія 10 ці нават 5 гадоў. Бо цяпер ніхто ў рассіі не скажа пра заходнасць беларусаў, якія жывуць беднавата і часта у Бога, і якіх лоск капіталізацыі крануў у нашмат меншай ступені, чым саміх расейцаў. Ды паміж магілёвам і гораняй розніца прапала. Першы падцягнуўся, другая наадварот крыху прыадстала, дзякуючы ўсё той самай бядоце. Для культурнасці патрэбныя сродкі інвестыцыі прыватная ініцыятыва. Антынатаўскія настроі спрэс перагукаюцца з прызабытым ад часоў першага нашаніўства паняццем цемры народнай. Народ, беларускі народ, ты цёмны, сляпы, быццам крот гэта Масім Богданович. Але найбольш энергіі прысвяціў змаганню з цемрай Янка купала, у якога беларус цёмен сам. У тыя часы ўвесь асяродак вакол газеты наша ніва стаяў на вельмі чыстых і выгодных пазіцыях антыцемры. Па сутнасці у іх не было ніякіх іншых матывацыяў, апроч асветы ўласнага народу, апроч святла. Не дзіва, што і нянавісць да захаду да перадавых тэхналогіяў у тыя часы гучала б дысанансам. Змагаліся з цемрай. Забягаючы наперад, скажу, што цемра народная нікуды не адзелася з тых часоў і да сёння. Вось толькі літаратура пра яе пісаць перастала. Засціла вочы ілюзія сацыялістычнага прасвятлення. Цемра стала як бы неактуальнай, быццам бы засталася ў цёмнай мінуўшчыне. А шкада, бо класычныя вершы пачатку стагоддзя, у тым ліку і пра цемру, гучаць сёння абсалютна актуальна. У адрозненне ад шматлікіх панігірыкаў калгаснаму будаўніцтву. У нядаўна выдадзеным пятым томе поўнага збору твораў Янкі Купалы – знаходзім горкае сведчанне таго, што сацыялістычнае прасвятленне на павер аказалася яшчэ большым зацямненнем. Столькі вымучанага вершаванага шчасця з нагоды калектывізацыі Сталіна і савецкай улады і столькі незразумелай, нічым не апраўданай нянавісці да захаду, дзе ў вісле плавае тапелец. Цемра ў купалавых вершах засталася ў мінулым там, дзе засталіся і ягоныя лепшыя творы, шэдэўры на ўсе часы. Як не дзіўна гучыць, але новыя часы вымагаюць вярнуцца да гэтыя тэмы. Беларусь мая старонка куток цемнаты. Вось жа менавіта з гэтай цемнаты гучаць сёння словы пра боязь натаўскіх бамбёжак, і прыходзяць звесткі статыстычных апытанняў пра саюзы з рассеяй кітаем і югославіяй менавіта з гэтай цемнаты прыйшлі галасы двух лукашэнкавых рэферэндумаў пра нежаданне ведаць бюджэт краіны і пра змену гістарычнай сімболікі на эклектычныя самаробкі менавіта з гэтага цёмнага кута заяўляюць сёння беларускія бацькі і маткі на пра патрэбу аб'яднання з рассеяй адначасова быццам бы і неахочучы пасылаць сыноў у гарачыя расійскія кропкі, што ніяк не вяжацца адно з адным. Темната ёсць сынонімам недасведчанасці, неадукаванасці і няўмення аналізаваць падзеі. Днямі я распавядаў калегу пра сваю паездку ў мазырскі раён. Калегу палітыка, цікавіла найперш, што людзі кажуць пра лукашэнку. А што яны кажуць? Яны гатовыя на яго маліцца. Найперш пенсіянеры, якім ён рэгулярна плоціць па 3 мільёны. Тут, дарэчы, я заўважыў адну цікавую акалічнасць. Справа не ў грашах, не ў гэтых трох мільёнах. Найбольш за Лукашэнку настройваюць сваіх вясковых мацярок іхныя дзеці, гарадскія бамбізы, што пакідалі родныя котлішчы і зводзяць цяпер канцы з канцамі ў гарадах. Лукашенко сваімі сімвалічнымі трыма мільёнамі як бы ўзяў на сябе іхны сыноўскі комплекс, іхную немагчымасць або нежаданне апекавацца старымі. Вось чаму найперш тут усе гатовыя на лукашэнку маліт. А яшчэ яны цешацца, што калі быў ураган, дык да ягонага прыезду дарогі парабілі, платы пафарбавалі. Са страху, вядома, яны гэта разумеюць, як разумеюць і тое, што інакш бы рукі да тых дарог і платоў не дайшлі ніколі. А нато спытаўся ў мяне калега, што яны пра захад кажуць. Рыхтуюцца, адказваю да бамбёжак, маўляў, Югославія, а мы пасля закранула іх гэта за жывое. Калега слухаў уважліва і ўрэшце выгукнуў уласнае адкрыццё. Дык гэта ж цемра. Прагучала перадача Сергея Дубаўца вострая брама і на гэтым мы з вами развітымся шчасліва.